ისეთ შევარჩიე რომელიც რომ თითქმის ყველა ფენის ხალხისთვის საჭიროა ახალგაზრდისთვისაც და ხანში შესulisთვისაც. შობელს რა მოვალეობა აკისრია შვილის წინაშე? რა უფლებები აქვს შვილის შობლის წინაშე? ანუ ძირითადად შვილის აღზრდის საკითხებთან ყურანიდან და სუნნეთიდან შევეცადე რამოდენიმე მაგალითი აომეღო და თქვენთან ერთად გვემსჯელა და გაგვეხილა ეს საკითხები თუ რას მოითხოვს ჩვენი რწმენა ამ თემასთან დაკავშირებით. ვიდრე თემასთან ძირითა თემაზე გადავიდოდე, მოვიყვან ერთ მაგალითს. შეიძლება ეს იგავიც იყოს, ანუ რეალობას არ შეესაბამებოდეს, თუმცა მასში არის ძალიან კარგი გაკვეთილი ჩადებული. ერთმა კაცმა ერთ კაც შვილი შეეძინა და მივიდა ხოჯასთან. და ეუბნება ხოჯა მე გუშინ შვილი შემეძინა და შენ მე მასწავლე რაფერ აღზარდო ჩვენი წმენის ისლამის მიხედვით ეს შვილი რაფერ აღზარდო ხოჯა მამ კაცს უპასუხა რომ შენ დაგიგვიანებიო დააგვიანე უკვე ამ პიროვნებამ კიდევ გაუმეორა ხოჯა ვერ გამიგე შენ სწორედ მე გუშინ შემეძინა შვილი ხოჯამაც კлау უპასუხა რომ შენ დაგიგვიანებიო როგორ ვიდრე შვილი გაჩნდებოდა დედის მუცელში რომ იყო მარამდე უნდა გეზრუნა ეს ამ საკითხზე მარამდე უნდა გეფიქრა და ვიდრე გაჩნდებოდა მარამდე ღმერთს დუა უნდა გაიგეთებია ღმერთს უნდა შევედრებოდი რომ ღმერთო ხეირიანი მორწმუნე ერთგული შვილი მომეცი რომელიც უმეცსაც გამოადგება მშობელსაც გამოადგება თავის ქვეყანასაც გამოადგება და ხალხსაც. იქედან უნდა გეზრუნა შვილის აღზრდაზე. შენ უკვე დააგვიანე. თუმცა არის ხალხური გამონათქვამი რომ ჯობს გვიან ვიდრე არასდროს. ბევრი რამე გვიანდება, თუმცა გამოუსწორებელი არაფერი არ არის გამჩენ ღმერთი ყველაფრის შანსს გვაძლევს სანამ სული პირში გვიდგია. უზენაესი ალლაჰი სუბჰანაჰუ ვა თაალა თავის წმინდა წიგში ძანებს რომ ჩვენ ამანაც ამანათის პატრონზე უნაკლოდ დაბრუნებას გვიბრძანებს ინ ალლაჰი ეამურუკუმ ენ იუედდულ ამანათე ილა ეჰლიჰა ანუ ამანათი თავის პატრონს უნაკლოდ დაუბრუნეთ ჩვენთვის შვილები ერთ-ერთი გამჩენლებო მერთიდან მოoverlineგული ამანათები. რომელიც ადრე თუ გვიან, როდესაც გება მაგისტრო, ჩვენ ვერ მივხვდებით და ვერ განსაზღვრავთ, გამჩენლებო ღმერთს დაუბრუნდნენ უნდა. თუმცა ისინი უნაკლოთ უნდა დაბრუნდნენ. როგორ უნაკლოთ? შომოალე ალეისალათუ ესალამი ბზანებს, რომ ყოველი ახალშობილი ისლამისტვის შესაფერის ბუნებაზე, ანუ ფიტრაცე იბადება. ანუ ყველა ახალშობილი იმ ბუნებით იბადება, იმ ბუნებით გვაძლევს ჩვენ შვილს გამჩენელ ღმერთი, რა ბუნებასაც ისლამი მოითხოვს, ფაქტიურად ისლამის წმენაზე იბადება. და ჩვენ ბუდიში ყველა ახალშობილი და ყველა ახალშობილი ყველა ახალშობილი იბადება იმ ბუნებაზე, რასაც რომ ისლამი მოითხოვს. რა არის ეს საკვლა? ბავშმა მაგალითად ტყუილი არ იცის. ისლამი სწორედ მაგას მოითხოვს, რომ ტყუილი არ დაიცოდეს მუსლიმანი. ბოროტება არ იცის, სიძულვილი არ იცის ბავშმა. ყველა ერთნაირად უყურს. ყველას მიმართ კეთილია. ყველას თანაბრად გაუყობს რაც თუ აქვს ხელში. იმას თანდათან გარემო რომელიც გარემოშიც რომ იზრდება, ის გარემო ყვილს ასწავლის, სიძულვილს ასწავლის, ბოროტებას ასწავლის. სიძუნწეს ასწავლის და მსგავს რამეებს საზოგადოებიდან თანდათან გარემოდან იძენს. თორემ ყველა ბავშვი რომ იბადება, უცოდველია, კეთილია, ალალია და სიყვარულის გზნობით არის სავსე. ისლამიც ამას მოითხოვს. და როდესაც ღმერთი ჩვენ ამ სპეტაკი ბუნებით გვაძლევს შვილს ამანაც ჩვენ ვალდებული ვართ იმას ვეცადოთ იმაზე რომ ეს ასეთივე სპეტაკი ბუნებით დაუბრუნდეს გამჩენელ ღმერთს ვისიდანაც მოვიდა ამაზე უნდა ვეცადოთ შვილი ამანათია ამ მეთოდებიდან ერთ-ერთი, რა თქმა უნდა, არის დუა. დუა მორწმუნის იარაღია. მორწმუნის ფარია ამავე დროს დუა საჭიროების შემთხვევაში შეიძლება იარაღად გამოიყენოს დუა ვედრება. საჭიროების შემთხვევაში ფარადაც გამოიყენოს დეიცვას. გამჩენელ ღმერთს ფარველობა შეესთხოვოს. ამიტომ დუას მუსლიმანის ცხოვრებაში დიდი ადგილი უჭირავს. Kur'an-ı Kerim şi Allah Subhanehu ve Teala Zanepsirom Ya eyyühellezine amenu Ku enfusekum ve ehlikum naren ve kuduha ennasu vel hicar Ey morcmunebo Kveni tavi და თქვენი ოჯახის წევრები დაიცავით ცეცხლისგან რომლის საწვავიც ადამიანები და ქვები ანუ ჯოჯოხეთის ცეცხლზეა საუბარი იქ ცეცხლი რითენტობა ქვებით და ადამიანის შეულს ეკიდება ცეცხლი და იმით ანთია და ამ ცეცხლისგან საკუთარი თავიც და ოჯახის წევრების დაიცავითო. როგორ მოხერხდება, როგორ შევძლებ ჩვენ იმას, რომ საკუთარი თავიც დავიცვათ ამ ცეცხლისგან და ოჯახის წევრებიც, ძოლშვილიც დავიცვათ. რა თქმა უნდა, ეს იმით მოხერხდება, როდესაც ჩვენ გამჩენელი ღმერთის გზას გავყვებით, მის ბძანებებს შევასრულებთ, მის აკრძალულებს მოვერიდებით. ამავე დროს იგივეს ვასწავლით და შთაუნერგავ ჩვენს ოჯახის წევრებს, შვილებს. ოდესაც ამას ვასწავლით, ესე იგი, დავიცავთ. ანუ გამჩენელი ღმერთი ფაქტიურად ამ აეთის მეშვეობით ჩვენიდან ითხოვს, რომ საკუთარი თავის გამოასწორეთ და ოჯახის გამოსწორებაზეც იმზრუნეთ. იმათი აღმზრდელობაც ჩვენ გვაგისრია. მორწმუნე მუსლიმანს რა ეკისრება? შვილის წინაშე, შვილის უფლებები რა არის? რომ მორწმუნე ჯერ დაქორწინებამდე კარგი სადედო უნდა შეარჩიოს. საცოლე იმის მიხედვით უნდა შეარჩიოს. რომ იმან მომავალში მისი დინისთვის, მისი უმმეთისთვის გამოსადეგარი შვილი აღზარდოს. ასეთი მომავალი დედა უნდა შეარჩიოს. რატომ? იმიტომ რომ პირველი სკოლას დედის კალთაში გადის შვილი. დედამ თვითონ თუ არ იცის შვილს ვერ ასწავლის. თვითონ უნდა იცოდეს თვითონ უნდა იყოს მორწმუნე თვითონ უნდა ასრულებდეს იმ ნამასსაც და სხვა ღვთისმსახურებებსაც რომელსაც რომ ჩვენი დინი გვავალებს თორემ წინაამდეგ შემთხვევაში მიშვის რაც თვითონ არ იცის რასაც თვითონ არ აკეთებს მიშვის ვერ ასწავლის უზენაესი ალლაჰი სუბჰანაჰუ ვეთაალა ყურანი კერიმში ბძანებს რომ ნისაეკუმ ჰარსუნ ლეკუმ თქვენი ცოლები თქვენი ყანა არის ბაღჭა, სათესი, ნაკვეთი. გამჩენ ღმერთი ბძანებს. ადამიანი არც ერთი არავინ არ წავა და უარგის ადგილზე ყანას არ გააკეთებს. თეს არ დათესავს უადგილ უარგის ადგილზე, სადაც რომ ناقოფი არ მოაქვს. ცუდ მიწაზე, ხრიოკ ადგილზე. არავინ ყველა არჩევს კარგ ადგილს, რომ ყანა იყოს კარგი, რომ შემოდგომაზე მოსავალი მივიღოთ კარგი. ესე იგი, სოლის შერჩევის დროსაც ასე უნდა ვიზრუნოთ, რომ კარგი ნაკვეთი შევარჩიოთ, რომ იქიდან კარგი მოსავალი მივიღოთ. ამის გარდა გამჩენელ ღმერთსაც ნუა უნდა გუკეთოთ, ვევედროთ მარტო საკუთარ შესაძლებლობებს არ უნდა მივენდოთ, რომ მე ავარჩია, ვიცი, აა ეს გამომადგება. საკმარისია. არა, საკუთარ შესაძლებლობებს ჩვენ ჩვენი ხელიდან, რაც რომ ჩვენ შეგვიძლია ის უნდა შევასრულოთ. იმის დანარჩენი გამჩენელ ღმერთს უნდა ვთხოვოთ იმაზე ზეიდან. გამჩენელ ღმერთი ყურანი კერიმში მოყავს მორწმუნეების მიერ გაკეთებული ერთ-ერთი დუა, والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما გამჩენელო ღმერთო ჩვენი ცოლებიდან და ჩვენი შვილებიდან მოგვეცი ისეთი შთამომავლობა რომელიც რომ ჩვენს თვალებს გაგვიბწყინებს თვალის ჩინი იქნება ჩვენთვის ისეთი შთამომავლობა მოგვეცი ამჩენ ღმერთს ასე შეევედრებიან მორწმუნეებიო მაგალითს გვაძლევს ყურანი ქერიმში ფურყან სურა 74 აიაჩი და ჩვენ მორწმუნეების წინამძღრად გვაქციე მორწმუნეების წინამძღრად დაგვადგინე სამაგალითო ხალხად გვამყოფე მორწმუნეების წინაშეო ასე უნდა ვევედრებოდეთ ამჩენ ღმერთი ამ ვედრების მაგალითსაც გვაძლევს ყურანში თუ როგორ შევევედროთ მას ასევე გამჩენელ ღმერთის სუბჰანაჰუ ვა თაალა ჰაზრეთი იბრაჰიმის დუასაც გვაძლევს ყურანში მაგალითად რომ ის ასე ევედრებოდა თავის გამჩენს რაბი ჯალნი მუკიმა სალათი ვა მინ ზურიეთი რაბენა ფატაკაბალ დუა გამჩენელო ღმერთო მე და ჩემი შთამომავლობა ნამაზის მლოცველ ხალხად გვამყოფე მე და ჩემი შთამომავლობა. ესე იგი მარტო სწავლებით არ თავდება საქმე. საქმე აბსტრაქტ. მე ვასწავლი ჩემ შვილს დავაჟუნდებ. წავუკითხავ. ვასწავლი, აუხსნი. თუმცა მარტო ახსნით არ თავდება. ღმერთსაც უნდა შევევედროთ. იმიტომ რომ საკუთარი შესაძლებლობებით ადამიანი ვერაფერს ვერ გახდება. თუ არა ღმერთის დახმარება. თუ არა ღმერთის ნება. ღმერთმა თუ ამის ნება არ დართო. ალლაჰი შუმავალი ალეისალათუ ვესალამი ერთ-ერთი ჰადისი გვეუბნება რომ მორწმუნე ქალს 4 რამისთვის ირჩევს. მორწმუნე კი არა, ბოდიში. საერთოდ ზოგადად საზოგადოებაში გავრცელებული 4 მიზეზი არსებობს რის შედეგადაც ხალხზე არჩევანს აკეთებენ ხალხი. პირველი არის სილამაზე. მეორე სიმდიდრე. მესამე გვარიშვილობა, მეოთხე რწმენა. შუამავალი ალისილათ ვესლამ ძანებს ვინც მეოთხეს აერჩევს ის მოიგებს თუ 4-ვე ერთად იქნება ამაზე კაი რა იქნება მაგრამ პირველი ჩვენ უნდა ვეძიოთ რწმენა პირველი უპირატესობა რწმენას უნდა მივანიჭოთ და ამის შემდეგ დანარჩენი თვისებებიც თუ ექნება მეც დიდი მადლობა იმაზე მეც უკეთეს რას ვინატრებთ. ამიტომ მოწმენ პირველი ასეთ საკითხებში საკუთარი იქნება თუ შვილის იქნება თუ შვილი შვილის იქნება ასეთ საკითხებში პირველი ყურადღება ამაზე უნდა გავამახოთ. შუამავალი ალეისალათუ ვესალამი კიდე ერთ-ერთ ადიში ზანებს რომ როდესაც მოწმუნე კაცი მოვა ქალისსა თხოვნელად და იმას არ დააქორწინებენ შეხედავეთ, ქონება არ აქვს. მანქანა არ ყავს. სამსახური არ აქვს. დიპლომი არ აქვს უნივერსიტეტი არ დამთავრებია. და მსგავსი მიზეზების გამო დაიწუნებენ. მის რწმენა საერთოდ აფრად არ შეაფასებენ. და მიაბრუნებენ მაშინ იმ საზოგადოებაში ფიტნეს ელოდეთ. რატო? იმიტომ რომ რაფერც რომ ალლას სურს ისე არ წმეთს ეს საზოგადოება საქმეს. რაფერც რომ შეიტანს სურს ისე წმეც. შეიტანის მიხედვით გადაწყვეტილებას სადაც ღებულობენ, იქ აუცილებლად ფითნა იჩენს თავს. რა თქმა უნდა, ქონებაც განათლებაც გვარიშვილობაც ყველაფერი კარგია, თუმცა წმენაზე წინ ვერავით არ შემთხვევაში ვერ დადგი. თავარი წმენა არის. როდესაც ბავშვი გაჩნდება როდესაც ბავშვი გაჩნდება თავისმა მამამ მარჯვენა ყურში ეზანი უნდა უკითხოს ესეც შვილის უფლებებში შედის და მამის მოვალეობა არის შვილი იმსახურებს ამას мама ვალდებულია სუნნეთის მიხედვით ასეა შუამავალმა ალეიჰი სალათუ ვასალამმა თავის შვილის შვილს ჰასანს მაგალითად თვითონ უკითხა ეზანი ყურში ასევე ბავშვის წინაშე იქ მყოფ მის ირგვლივ მყოფ ახლობლებსაც აქვან დაკისრებული პატარ-პატარა რაღაცები მაგალითად ბავშვი რომ გაჩნდება სიხარული უნდა გამოხატოს ბევრჯერ ხდება რომ ბიჭიშვილი თუ გაჩნდება დიდი სიხარული და ზარზე იმით შეხვდებიან ამას გოგოშვილი თუ გაჩნდება ჩამოყრიან ყურებს მერთმა დაგიფაროს მერთის მიერ მობარებული ამანათი მერთის საჩუქარი ყველა ზვიფასია და წუნი არ უნდა უნახოთ არავითარ შემთხვევაში შვილი ყველა შვილია ებუ მუსა ელეშარი საჰაბე რადიალლაჰუ ანჰი ამბობს რომ შვილი შემეძინა და შუამავალ ალეისელათუ ესელამთან მივიყვანე მან ხურმა ის ფინიკის ხურმები რომ არის აიღო ცოტა იმას კი რა ქვია გაღეჭა და ალბო რომ ბავშვს გაადვილებოდა და ირში ჩაუდი ხელში აიყვანა და დალოცა ანუ მის ირგვლივ მყოფ საზოგადოებას ამაზე დუის გაკეთება ეკისრება დუა უნდა გუკეთონ შვილს შვილს ძმის შვილს მეგობრის შვილს ან ნებისმიერი ახალშობილს უნდა გუკეთოთ დუა და ხეირი უსურვოთ გამჩენელი ღმერთით ეს პეღამბერ ალეისელათ ვესელამის სუნნეთში არსებული ლამაზი და მოსაწონის აქციელებია. არის კიდევ მე-7 დღეს. როდესაც უკვე 7 დღის გახდება ბავშვი, მე-7 დღეს შესასრულებელი სუნნეთებიც არსებობს. მაგალითად, ამათგან ერთ-ერთი არის სახელის დარქმება. შუამავალი ალეისელათ ვესელამი ერთ-ერთ ადიში ამბობს, რომ ბავშვ მეშვიდე დღეს ახელი დაარქვით. ხა, წინასწარად შეიძლება დაბადებამდე შეარჩევს სახელს, რომ მე შვილი რომ მეყოლება, ეს და ეს და დავარქვა. გაჩნდა პირველ დღესვე სახელსაც დაარქმე. თუმცა შვიც აღარ უნდა გადაცილდეს. უკვე მეშვიდე დღეს უკვე გადაწყვეტილი უნდა კონდეს, შეთანხმებული უნდა კონდეს ოჯახის წევრებს, რომ ამის სახელი უნდა იყოს ეს. შვიც აღარ უნდა გადაცილდეს. ამასთანავე შუამავლელი ისლათ მესლამი ბძანებს რომ შვილებს ლამაზი სახელები დაარქვით ესეც შვილის უფლება არის და მამის ვალდებულება არის რომ იმას ლამაზი სახელი უნდა დაარქვას რომლითაც რომ საზოგადოებაში თავს მეიწონებს ეს შვილი ლამაზ სახელებში რა მდგომარეო რა რა იგულისხმება ლამაზ სახელებში ლამაზ სახელი იგულისხმება იმაში რომ თვითონ სახელს ცუდი მნიშვნელობა არ უნდა ახასიათებდეს ან რაიმე კერპის სახელი არ უნდა კონდეს მაგალითად არაბების დროს პეღამბრის ისლამის მოსვლამდე იყო კერპები, ლათი, უზა. და სახელებს აკვამდნენ აბდულლათ. აბდულ უზა. ანუ რას ნიშნავს? უზას ყული, ლათის ყული, მერთმა დაგიფაროს. ასეთი ცივი მნიშვნელობის მქონე სახელი არ უნდა დავარქვათ. ხორე სახელი თუ იყო ამოიღეთ მაგ პერიოდში რომელიმე რა თუ ვიცით მაგრამ თუ აი სახელი არის ისლამი აუცილებლად არ მოითხოვს რომ გინდა არ გინდა არაბული სახელი უნდა იყოს. ხო გინდა არ გინდა მუსლიმანური სახელი უნდა იყოსო. ისლამი ამას არ მოითხოვს. ნებისმიერი სახელი იქნება. მაგალითი რა არის? ამის მაგალითი არის ის, რომ შუამავალის ალეისლათუ ვესალამის საჰაბეებს შორის იყო ერთ-ერთი საჰაბე სელმანი ერქვა სახელი. სელმანი თვითონ ირანიდან იყო წარმოშობით, სპარსი იყო. და მას სელმანი ფარისი ასე ეძახდნენ. ფარისი სპარსი სელმანიო თუმცა შუამავალს შენი სახელი არაბული არ არის მოი ოსმანს დაგარქმევ ალის დაგარქმევ არ უთქვამს თუმცა შეუნარჩუნა მისი სახელი თუმცა იყვნენ საჰაბები რომლებსაც ერქვათ სახელი აბდულ უზა აბდულ მენათ კერპის სახელები იგენ შეუცვალა და ლამაზი სახელები დაარქვა შუამავალს კიდე იყო ერთი საჰაბე ეს ფარის იგი სელმანი სახელი სხვა მეტი საჰაბებს შორის მეტი სელმანი არ ხდება ერთი სელმანია ომერი აბდულლაჰი ბევრია საჰაბებს შორის სელმანი რატომ იმიტომ რომ ის სპარსელებისთვის დამახასიათებელი სახელი იყო და არაბები ძალიან არ არქვამდნენ იმ სახელს თუმცა პეღამეს არ შეუცვლია არც რომელიმე საჰაბეს არ გაკვირვებია რანაირი სახელი ჰქვია იყო კიდე საჰაბე ბილალი ჰაბეში ჰაბეშის ქვეყნის სახელია ეთიოპიას ქვია ქართულად ბილალი სახელი ანუ ეთიოპიელი ბილალი ქართულად რომ გადმოვთარგმნოთ მეტი ბილალი არ ხვდება საჰაბებს შორის თუმცა შუამავალ ალეისელათუ ესლამს მისთვის სახელი არ შეუცვლია ეს იმაზე მეტყველებს რომ ყველა შეუძლია მის ენაზე სახელი დაირქვას, შვილს დაარქვას. ამაში პრობლემა არ არის. თუმცა პრობლემა არის იმაში, სადაც რომ კერპის და სხავსი რამეების სახელები შედის. ან ისლამისტვის მოუწონარი სახელები. ქართულშიც არის ზოგიერთი ე რაღაცები, მაგალითად არის სახელი დალი. დალი ჩვენ ვიცით მითოლოგიიდან, ქართული მითოლოგიიდან, იმ ზაპრებიდან იმდა რომ ქალღმერთის სახელია, ქალღმერთი დალია. და მსკავსი რაღაცები ქართულშიც არის. ახლა ზუსტად აღარ მახსენდება სხვა სახელები. არის მაგალითად ქრისტინა, რომელიც რომ მუსლიმანისტვის მიუღებელია. ახლა გიორგი მაგარიცაც გიორგიც მსგავსი, იმიტომ რომ გიორგი ერთ-ერთი, ანუ ჩვენ როგორც მუსლიმანები, როგორც ჩვენი რწმენიდან გამომდინარე არის სკერპი. კერპად არის უკვე დღეს ქცეული. და გიორგი დაიწყო ახალს უკვე და ასეთი სახელები მიუღებელია. მოუწონარია. შვილს დავარქე მე გიორგი და არც ვიცოდი აჰა და გიორგი იმიტომ რომ ის იმ საზოგადოებისთვის არის სათაყვანებელი. იმის ხატები აქვს სანთესანთებენ, ევედრებიან და ეთაყვანებიან. და უსლოვანია ჩემთვის. ასეთ რამებს უნდა მოერიდოთ. <laughs> ანუ შვილზე ლამაზი სახელის დარქმევა მამის ვალია, შობლის ვალია, რომ მე იმას სწორი გზა კონდეს, თან მამაზე სასაყვედურებელი აღარ დარჩეს, რომ შენ არ დამარქვი кай სახელიო. იმ ქვეყანაზე ჩვენ ვიცით ყურანი კერიმიდან რომ იმ ქვეყანაზე ყველა ადამიანს საკუთარი და მამამისის სახელით გამონძახებენ ეი აბდულაჰის ზე მუჰამმედ ხომ გვინდა ყველა ჩვენგანს რომ იქ ლამაზი სახელით იგვიძახოთ ლამაზი სახელით რომ დაგვიძახონ ხომ ხომ მოგვეწონება იმ შვილსაც ისე უნდა მაშინ იმის უფლება არის რომ შვილმა мамам დაარქვას ის და ნუ შეულახავთ ნუ დაუკარგავთ იმ უფლებას და როგორც ჩვენ მოვალეობას უნდა ვიწყებთ. კიდე არის მე-7 დღეს გასაკეთებელი, რომელიც მაგალითად ჩვენ საზოგადოებაში მივიწყებული არის ეს სუნნეთი და არ კეთდება ინშალლა. აქედან ჩვენ რომ წავალთ ჩვენს ოჯახებში, შინაურებში, ნაცნობებში ვიტყვით აქ გაგონილ სიტყვებს გადავცემთ და ინშალლა დღეს თუ არა ხვალზე გამოცოცხლდება ეს სუნნეთებიც ჩვენ საზოგადოებაში რომ მეშვიდე დღეს ბავშვ თავი უნდა მოუპარსოთ შეიძლება არის მაგრამ ძალიან გავრცელებული არ არის მეშვიდე დღეს უნდა მოუპარსოთ თავი ის უნდა აუწონოთ რამდენი იქნება 2 გრამი იქნება თუ 3 გრამი დიდი წონა არ ექნება მაგას თუმცა სუნნეთი ასეა უნდა ავწონოთ და იმის წონის ოქრო ან ვერცხლი სადაკა უნდა გავცეთ გაჭირვებულ ღარიბს მივცეთ აი ეს არის სუნნეთი ეს თავის სუნნეთია მოწონებული მოწონებული ეს თავის მოპარსვაც განსაკუთრებით ბიჭიშვილზე გოგოზე არ არის ა თუ ვინმე გოგოსაც მოპარსავს და იმის სადაყასაც გასცემს ამით არაფერი არ დაშავდება თუმცა სუნნეთში პეღამბრის მიერ მოწოდებული პეღამბრის მიერ დავალებული განსაკუთრებით ბიჭიშვილებზეა კაი, მაშინ სამსჯელად ბოლოსთვის მოვიტიოთ დრო. შუამავალ მალეისელათუ ესელამმა თავის გოგოს ფატიმას უთხრა, რომ რადიალლაჰუ ანჰუ, რომ ჰასანს თავი მოპარსე და იმის წონის ვერცხლი სადაკა გააკეთე. გაეცე სადაკა მოწყალებად. ძალიან ცოტა იქნება. კიდე რაც იქნება. სულ არ ვაკეთებთ და იყოს ცოტა. ყველაზე დაბალი წონის ვერცხლის ნაკეთობას რასაც რომ ნახავთ იველირთან დიდი მაინც დიდი ძვირი მაინც არ ჯდება რომ გაუჭirdეს ვინმე სამის გადახდა და გაკეთება. კიდე არის მეშვიდე დღეს ესეც ჩვენში დაიწყებული სუნნეთია მეშვიდე დღეს სუნნეთის გაკეთება ბავშვზე მეშვიდე დღეს პეიღამბერ ალეისალათუ ვასალამის სუნნეთი ასეა საჰაბეები ასე აკეთებდნენ ა ბევრი ცოდვა ასე ის არა რაფერც ჭიფს მოჭრიან და არაფერი ისე ჯერ იმაში ის ნერვიული სისტემა ის იგი ჩამოყალიბებული არ არის, განვითარებული არ არის. ის უფრო ადვილად მორჩება, ვიდრე 6 წლის, 7 წლის, 8 წლის, 9 წლის. ის რომ იზრდება ბავშვი უკვე ხდება რაშია საქმე. რა ხდება? ის ფსიქოლოგიურად უფრო მეც წვალობს, ვიდრე ფიზიკურად. რამდენი ვიცით, რამდენი ვიცით, რომ ჯერ პატარ არის სოდვა გეიზარდოსო რომ გეიზდება მე ეშინია ვერ ლაპარაკობს ასე ისე და უკვე ზდასრულობაში და ბევრი ამ მიზეზებით რჩება სოფელი გავაკანე თუმცა 7 დღისას 7 დღისას გავუკეთებ თან ექიმთან გააკეთებიებ ექიმს არავით არის საშიში და საპრობლემო არ არის. უფრო ადვილად მორჩება. ებრაელებში საერთოდ ეს სუნნეთი ჰაზრეთი იბრაჰიმიდან დარჩენილი სუნნეთია. ეს ჰაზრეთი მუჰამმად ალეისალათუ ვესალამის შერიათში დაწესებული რამე არ არის. იქიდან მოყოლებული არის. იქიდან მოყოლებული ყველა პეღამბერი, ყველა უმეთები აკეთებდნენ ამას. ებრაელები დღესაც აკეთებენ. ებრაელები ამ სუნნეთს აგრძელებენ. ისინი მერვე დღეს უკეთებენ. მერვე დღე შუამოლ მალეისალათუ ესალამა მეშვიდე იმდან დაძესა რომ იმათ რომ არ დევემს გავსოთ იმათგან რომ განსხვავებული ვიყო ჩვენ რომ გევერჩეოდეს ეს მუსლიმანია ეს ებრაელიაო რომ ერჩეოდეს ამისთვის მეშვიდე დღე დაძესა ებრაელების შვილები თუ მერვე დღეს სუნნეთის გაკეთებით არ კდებია მუსლიმანის შვილი რატომ დამოკდეს? პირიქით სუნნეს რაც უფრო შევასრულებთ, უფრო მეტი მადლია და თანაც უფრო იქ უფრო მეტი ბერეკეთია. ის უფრო მეტად ადვილად მოგვარდება ის საქმე, ვიდრე სუნნეთის გარეშე ჩვენი ჭკვით. გაგეთებული საქმე. ამიტომ ეს ძალიან ყურადსაღები საკითხია. კიდევ მე-7 დღისთვის არის ასეთი რამე რომ ესეც დაიწყებული სუნნეთია აკიყა ყურბანი ჰქვია მაგას შვილი რომ შეეძინება მამამ ყურბანი დადაკლას ბიჭი შვილისთვის ორი ცხვარი გოგო შვილისთვის ერთი ცხვარი სუნნეთში შუამალალი ისლათვესლამის დადგენილი ასეთნაირად არის როგორ როგორ კეთდება დაიკლება და იქ მეყრის ოჯახის წევრები, ოჯახის წევრები, ნათესავები, მეგობრები, მეზობლები დაბადიჟებს, ანუ წვეულებას მოაწყობს. ყურბანს დაკლავს,